Այժմ եթերում այսօր լրատվական ծրագիրն է։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությանը։ Արցախում են Բուլլուկյան հիմնադրամի անդամները։ Հանրապետությունում շահագործման են հանձնվել առաջին խորքային հորերը։ Կարգտահարվել են Մարտունու շրջանի որոշ ամայնքների ցանքսեր։ Կայացել է Կոմիտաս Հակոբյանի գոյության պատրամ գրքի շնորհանդեսը։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Անցնող 7 օրերի ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում պահպանվել է նախորդ շաբաթվանից հաստատված լարվածությունը։ Մասնավորապես ապրիլի 30-ից սկսած Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի տարբեր հատվածներում նկատվել են հակառակորդի կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի կուտակումներ ու տեղաշարժեր։ Առաջնային գծում հաստատված օպերատիվ իրադրությունը գնահատելու նպատակով մայիսի 3-ին կայացել է ԵԱՀԿ առաքելության դիտարկումը, որն անցել է առանց խախտումների եւ հաստատված ժամանակացույցի համաձայն։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, ապրիլի 29-ից մայիսի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 200 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 3000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են առաջնագծում հանդես գալ թելադրողի դերում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 4-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությանը, որի կազմում էին ՀՀԿ, Ծառուկյան, ԵԼԿ, ՀՅԴ խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Քննարկվել են հայկական երկու պետությունների ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակին։ Արցախի Հանրապետության նախագահը կարևորել է Հայաստանում ներքաղաքական կայունության հաստատման անհրաժեշտությունը, նշելով, որ դրանից է մեծապես կախված նաեւ Արցախի անվտանգությունը։ Հանդիպումից հետո պատգամավորները պատասխանել են լրագրողների հարցերին, կարևորել հանդիպումն ու դրական գնահատել արդյունքները։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանն ասել է, որ անկեղծ զրույց են ունեցել Արցախի նախագահի հետ Հայաստանի ներքաղաքական վերջին իրադարձությունների ֆոնին քննարկելով Արցախի անվտանգության հարցը։ Բավականին լուրջ եւ անկեղծ զրույց ունեցանք Արցախի Հանրապետության նախագահի հետ, ամենից ներկայացրեց այն իրավիճակը, որ կապված Հայաստանում իրականացող ներքաղաքական իրադարձությունների հետ տեղի ունեն նաև Արցախի Հանրապետության շուրջ, հատկապես Արցախի անվտանգության, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման առումով եւ այն մտահոգությունները, որ այս օրերին գոյություն ունեն։ Ես համոզված եմ, որ այս անկեղծ եւ փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտում տեղի ունեցող զրույցը իր դրական ազդեցությունը կունենա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանի խոսքով հանդիպման հիմնական նպատակն այն էր, որ Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքի լարված իրավիճակում բոլորս միահամուռ կարևորենք պետական եւ ազգային խնդիրը՝ Արցախի անվտանգությունն ու սահմանների անառիկությունը։ Հակառակորդը այս իրավիճակից կարող է օգտվել, կարող են առաջանալ տարբեր անկանխատեսելի իրավիճակներ, բայց բոլոր քաղաքական ուժերն էլ արտահայտեցին իրենց մտահոգությունները եւ նորից վերահաստատեցին, որ սա ամենաառաջնային խնդիրն է քաղաքական ուժերը բոլորս էլ գտնվում ենք այն իրավիճակում, որ մեր կուսակցական խնդիրները եւ մեր հանրապետության արժեվ ծառացած պետական խնդիրները համադրվում են, բայց որևէ կուսակցական շահ չի կարող ավելի վեր դասվել Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական իրադարձությունների սրընթաց զարգացման պայմաններում էական են Արցախի ղեկավարության հետ անընդհատ եւ անմիջական շփումները, տեղեկատվության փոխանակումը, ինչը տեղի ունեցավ նախագահ Սահակյանի հետ հանդիպման ընթացքում, նշել է ելք խմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը։ Մենք իսվեցինք մեր տեղեկություններում Երևանում եւ այստեղ Արցախում եւ սահմանին կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ մենք խոսեցինք, որ հայ ժողովրդի համար ստեղծվել է աննախադեպ հնարավորությունների մի շրջան եւ մենք պետք է բոլոր քաղաքական ուժերով ժողովրդի առաջնորդությամբ եւ ժողովրդի կամքին ենթարկվելով կարողանանք միահամուռ ջանքեր գործադրել, որ այդ հնարավորությունից լավագույնը քաղենք։ ՈՒԻԴԱ խմբակցության падգամավոր Արմեն Ռուստամյանի խոսքով Բակո Սահակյանի հետ հանդիպմանը կարևորվել է, որ ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը պետք է լինի ոչ միայն խաղաղ, այլև հնարավորինս արագ, որպեսզի հակառակորդի մոտ նոր ահաբեկչություն սկսելու գայթակղություն չառաջանա հանգուցալուծումը ոչ միայն պետք է լինի խաղաղ, այլ հնարավորինս արագ, որպեսզի գայթակղություն չառաջանա Ադրբեջանի մոտ նոր ագրեսիա սկսելու եւ այդ մտահոգությունը ավելի հստակ արձանագրել ենք, որ դա իրական է եւ գոյություն ունի այդ մտահոգությունը։ Բայց մենք նաեւ տեսնում ենք հնարավորություն որ այս համաժողովրդական շարժումը ոչ թե պետք է բերի նրան, որ Ադրբեջանը գայթակղվի, այլ պետք է ընդհակառակը հասնենք նրան, որ սա զսպի Ադրբեջանին։ Հանդիպանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը երեկ ընդունել է Արցախ ժամանած Լեա եւ Նապոլեոն Բուլուկյան հիմնադրամի նախագահ Ժան-Պիեր Կլավերանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Խորհրդարանի ղեկավարը կարևորել է հիմնադրամի Արցախի հանդեպ ցուսաբերած հետաքրքրությունը եւ հույս հայտնել, որ այցի ընթացքում հավաքագրված դիտարկումների արդյունքում մոտապագայում համատեղ ծրագրեր իրականացնելու հնարավորություններ կստեղծվեն։ Հիմնադրամի նախագահ Ժան-Պիեր Կլավերանը խորհրդարանի ղեկավարին է ներկայացրել 1993 թվականին Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում հիմնադրված Լեա եւ Նապոլեոն Բուլոկյան հիմնադրամի նպատակները, որոնք հիմնականում ուղղված են առողջապահության, մասնավորապես քաղցկեղի հետազոտմանը, մշակույթի եւ երիտասարդ արվեստագետների աջակցությանը եւ համերաշխության հաստատմանը։ Աշոտ Ղուլյանը հյուրերին է ներկայացրել Արցախում Ֆրանսիայի հետ համագործակցության ծրագրերի հիմնական ուղղությունները։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ արդեն փորվել են 3 խորքային հորեր Մարտունու եւ մեկը Ասկերանի շրջաններում։ Այս մասին ասել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ջուրը շուտով կհասնի Արցախյան հողատարածքներ։ Աշխատանքների ավարտից հետո այս 4 հորերի շնորհիվ կողորոքվի մոտ 70 հեկտար հողատարածք։ Ներկայումս շինարարներն իրականացնում են խորքային նոր հորերի հորատման աշխատանքներ, նշել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Վիլեն Ավետիսյանը, նախարարության աշխատակազմի բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի մասնագետները եւ Մարտունու շրջվարչակազմի գյուղբաժնի պատասխանատուները աշխատանքային այցով եղել են շրջանի Վազգենաշեն, Նորշեն, Հացի համայնքներում, տեղացած կարկուտից ստուժած տարածքներն ուսումնասիրելու նպատակով։ Հետազոտությունների արդյունքում արձանագրվել է շուրջ 150 հեկտար կարգտահարված գյուղատնտեսական նշանակության տարածք։ Հասցված վնասի աստիճանները տարբեր են՝ 30-ից մինչև 100%։ Այսի ընթացքում ուսումնասիրվել են շրջանում աշնանացան եւ գառնանացան ցանքսերի վիճակը, դիտարկվել վերջերս իրականացված հրդեհական խարգելիչ միջոցառումների արդյունքները։ Դիտարկումներն այս ոլորտում կիրականացվեն նաեւ հանրապետության մյուս շրջաներում։ Երեք Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում Արցախի գրողների միության նախաձեռնությամբ կայացել է Արցախյան ազատամարտում նահատակված բանաստեղծ Արցախի գրական ընտանիքի հավերժ ամենաերիտասարդ անդամ Կոմիտաս Հակոբյանի գոյության պատրան գրքի շնորհանդեսը Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Գրիգոր Նարեկացի համասարանում մեկ հարկի տակ հավաքվել էին բանաստեղծի մտերիմներն ու հարազատները, գրական ընտանիքի անդամներ շնորհավորելու գրքի ծնունդը։ Կոմիտաս Հակոբյանի հետ մահու հրատարակված այս ցավալուն ժողովածուն, որը լույս է ընծելվել գրողների միության միջոցներով, ներառում է բանաստեղծի ինչպես չափածո գործերը, նույնպես նաև հրապարակախոսական նյութերն ու օրագրային գրառումները, նրա մասին մեր գրողների ստեղծագործություններն ու գրականագետների հոդվածները։ Կոմիտաս Հակոբյանը ծնվել է 1972 թվականին մարտունու շրջանի Քրդ գյուղում, սովորել է Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի Ստեփանակերտի բաժանմունքի բանասիրական ֆակուլտետում։ Ուսանողական տարիներից ակտիվորեն մասնակցել է Արցախյան շարժման ու հայրենիքի պաշտպանության ազատամարտին։ Հետադարձ հայացք նետելով Կոմիտաս Հակոբյանի անցած ուղին տեսնում ենք, որ երիտասարդ բանաստեղծն իր կարճատև կյանքում հասցրել է ապրել բուրըն ստեղծագործական կյանք։ Նույնիսկ Արցախյան ազատագրական պայքարը խոչընդոտ չհանդիսացավ, որպեսզի շարունակի ստեղծագործել։ Գրչին զուգահեռ ձերքն առավ նաև զենքն ու մտավ համաժողովրդական պայքարի մեջ ցավոք պատերազմն արեց իր սև գործը եւ Կոմիտաս Հակոբյանը ինչպես շատ ու շատ հայ քաջորդիներ հերոսաբար ընկավ մարտադաշտում։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը շնորհանդեսի մասնակիցների ներկայացրեց Կոմիտաս Հակոբյանի մարդկային ու ստեղծագործական բարձր հատկանիշները։ Իհարկե, պատրանքը կյանք չէ, բայց կյանքը պատրանք է եւ այդ տաղանդավոր պատանին դեռ այն ժամանակ գոյության պատրանք, գոյությունն ինքը, այսպես ասած, պատրանք է։ Ես չեմ կարծում, թե նա Նիչշեի ուսումնասիրել էր փիլիսոփայությունը, բայց Նիչշեական այս փիլիսոփայությունը նրա մեջ եկել էր բնությունից, եկել էր հայրենի, այսպես այդ քերթի, այդ կերտվածքից, այդ աշխարից։ Բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը հիշում է, թե ինչպես է առաջին անգամ մտել լսարան եւ ինչպես է երիտասարդ ուսանողը գրավել նրա ուշադրությունը։ Կոմիտաս երբ ընդունվեց առաջին կուրսում նրա անմիջական դասախոսների 125 դիմում կար, որից պետք է ընդունվեն 25 հոգ, բայց ըստ իմ սովորության երբ մտնում եմ լսարան, առաջին հերթին հարցնում եմ, ովքեր են ստեղծագործում, որ նա սովորում էր իսկապես ինչպես հարկն է, նա ծնված բանաստեղծեր, դա արդեն փաստ էր։ Եվ շատ արագ նա յուրաքանչյուր շար գրելիս բերում էր կարդում ենք եւ արդեն սկսեց տպագրվել թերթերում թերթերի էջերում Կոմիտաս Հակոբյանի քույրը Էվելինա Հակոբյանը շնորհակալություն է հայտնում նախաձեռնողներին եւ հավելում, որ այս օրինակ քայլերը թեկուզ եւ դույզ նիսկ չափով սփոփում են եղբոր կոմիտասի անժամանակ կորուստյան ցավն ու վիշտը։ Շատ դժվար է նկարագրություն տալ այս բահի հոգեվիճակին։ Մենք գիտեմ, որ իմանալը դժվար է։ Բայց ամեն մի գիրք ասեմ, որ Կոմիտասի դարձն է մեզ համար։ Մենք այդ գրքով ցելք ենք ունենում ապրելու։ Չկա մի օր, որ ոչ թե հիշեմ եղբորս, ես ամեն վարքյան, ամեն րոպե ես եղբորս հետ եմ։ Եվ ամեն օր իրովի եմ մոտենում, իրովի եմ ընկալում իր ստեղծագործությունները։ Իդեպ մեծ գործ է կատարել նաև լեզվաբան Սիլվա Մինասյանը, ով վերջերս տպագրել է Կոմիտաս Հակոբյանի ստեղծագործությունների լեզուն եւ ոչ աշխատությունը, որտեղ հեղինակը հանգամանորեն քննության է առել Կոմիտաս Հակոբյանի եւ ստեղծագործությունների թեմատիկ ու լեզվական առանձնահատկությունները։ Գոյության պատրանք գիրքը կարծես թե դարձավ դրոշմանիշ նրա կյանքը ներկայացնող իր երկերում եւ կյանքում Կոմիտասը նույնն է։ Նրան երկնարձական կեր այն երազի ու ցավի, ինչ ստացել է նա, գերված Արցախ լեռնաշխարից։ Նրա երկը ծնունդ է հոգու եւ սրտի ակունքված հող հայրենիից եւ հայրական օջախից։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Ադրբեջանը չի ཐակցնում հանրակրթական դպրոցներում ուսուցանվող հայատյացության փաստը, բայց աղբյուրներում հասանելի են նրանց դասագրքերն ու հեքիաթները։ Բայց միթե նորմալ է միջազգային հանրության այսքան հանդուրժող վերաբերմունքն այդ փաստին։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Երբ հայատյացությունը դառնում է պետական քաղաքականություն եւ քարոզվում աճող սերնդին, ապա այն, եթե ոչ տասնամյակներով, ապա տարիներով ձգձգում փակուղի է տանում հակամարտության կարգավորումը։ Ռուսաստանի Դաշնության Հանրային խորհրդի անդամ, միջազգային իրավունքի ռուսական ասոցիացիայի անդամ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Դենիս Դվորնիկովի համոզմամբ, միջազգային հանրությունը պետք է վերահսկողության տակ առնի նման երկրների ուսումնական ծրագրերը։ Конечно, это не просто тормозит процесс, это вышибает целые поколения жителей Азербайджана из цивилизованного мира։ Իհարկե, հայատյացության քարոշչությունը ոչ միայն արգելակում է հակամարտության կարգավորումը, այլև ամբողջ սերունդներ է կտրում քաղաքակիրթ աշխարից, որտեղ եթե ոչ հանդուրժողականությունը, ապա գոնե հարգանքը ուրիշների համոզմունքների, հավատքի հանդեպ բնական է։ Ադրբեջանում ատելության քարոշչությունն իրականացվում է միանգամայն ակնհայտ եւ ինձ զարմացնում է միջազգային հանրության անտարբերությունը։ Իմ կարծիքով այնպիսի ռեժիմ, ինչպիսին է Ալիևի ռեժիմը, պետք է վերահսկել, որովհետեւ այն վնասում է ոչ միայն ադրբեջանցիներին, այլև բոլոր նրանց, ովքեր այս կամ այն կերպ պետք է հարաբերություններ ստեղծեն նրանց հետ։ Հարցին թե ինչ միջոցներ կարող է եւ պետք է ձեռնարկի միջազգային հանրությունը Ադրբեջանի հայատյացության քաղաքականությունը զսպելու համար, Դենիս Դվորնիկովը պատասխանեց. Линейка мер сейчас очень широкая, но должно быть как минимум единогласное озвучивание отношения к этому. Ադրբեջանին զսպելու գործիքակազմ իրականում շատ կա։ Կարծում եմ դա առաջին հերթին պետք է լինի միասնական վերաբերմունք եւ դիրքորոշում։ Այդպիսի ծրագրերը պետք է դառնան անընդունելի եւ անվայել։ Պետք է համընդհանուր ուժերով ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ, որ նման երկրները ինքնստինքյան դուրս մնան քաղաքակիրթ աշխարհի շրջանակից։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Սաթենիկ Պետրոսյանը։ Սույն թվականի ապրիլի 26-ից մինչև մայիսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրված միակ ճանապարհատրանսպորտային պատահարը տեղի է ունեցել սույն թվականի ապրիլի 26-ին։ Ժամը 15-15-ի սահմաններում 1988 թվականին ծնված Կարեն Մկրչյանը վարելով Opel Astra ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Լուսավորչի եւ Կնունյանցների փողոցների խաչմերուկում վրայերթի է ենթարկել 2005 թվականին ծնված Ռուբեն Սարգսյանին, ով ստացած մարմնակավ նասվածքներով տեղափոխվել է Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնակամնացված հասցնելու 5, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 3, գույքը դիտավորության ոչնչացնելու եւ սուտ մատնության մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործներ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթաբան մասերում արձանագրվել է 84 ահազանգ, որոնցից 76-ը բուժհաստատություններից ստացված կենցաղում անզգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 5-ը կորած հեռախոսի, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդհանձակավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվությանը ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 512 վարորդներ, որոնցից 230-ը անվտանգության գոտիների չամրակապված վիճակում տրանսպորտային միջոցներ վարելու, 213-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 11-ը անստավ վիճակում, 11-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկոտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 11-ից 15, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան։ Տակություն։